Óyeme, ¿a quién tú le estás escribiendo? Una amiga mía. ¿Y esa amiga tuya? ¿Quién es esa? Ya me pidió una foto en un party. Ajá, y entonces tú fuiste y le diste tu número. Eso es lo que yo me refiero. Siempre tú estás haciendo tus payasadas. Benji. Ok, ya tengo los tres lugares que creo que debemos de visitar en nuestras próximas vacaciones. Vamos a ir a Italia. Ven, amor, ¿qué estás haciendo? Aquí unas cositas. ¿No quieres hacer algo diferente? Ir a la piscina, tengo que terminar esto aquí. Dame Déjame llamar a Boy, que hoy nos invitó por sitio y le dije que sí. Oye, yo le dije que, sí a puñeta. Yo le dije que sí. Y le voy ahora nos vamos ahí. Tú eres loca. ¿A quién tú le estás hablando así? Charlie going no, Voy. ¿Y ahora para qué el boy? ahora para qué, porque es lo único que sabe sacarte de, tus casillas. ¿Qué tú vas a hacer con boy ahora? Chica, qué quiere invitar para un sitio? No, yo no voy a ir. I'm not going. Mira, eh, resuelve eso. Mi amor, pero vamos a pasar un ratito juntos, lo que tú quieras. Eh, Anda, baby, vamos. Tómame en cuenta, vale. Hello, me estás ignorando. Dale, pues, dale, ¿para dónde vamos? Para allá, para el capital. Mira, Tienes 10 años haciéndolo. Cabrón. Baby, te tiro ahora que tengo a la doña aquí montándome la cara. ¿Qué tú dices? Llévame para mi casa, llévame para mi casa que no quiero estar Mira, aquí. mira, relax, cálmate. Te ese revolver y arranca para acá. Ay, móvil, make it happen. Trust me. A comer mierda contigo. Me quiero ir. Cuando termine la gira, hacemos lo que tú quieras ah, para Jamaica, fumarnos 6 mil libras de pasto si tú quieres. Pero ahora mismo, Italia. Y yo. Eso, pues sigue por tu lado. Si te vas, no regresas. Pues siempre es la misma mierda. No pues, regresas si te vas de aquí. Te lo estoy diciendo, John. Siéntate. Dale, vete donde voy. Yo no tengo, vete. Que, yo no tengo darte explicaciones ti un carajo. Tú estás ahora mismo soltera. O sea que tú estás soltero. Está bien, pues estás soltero. Estoy soltero. Si tú estás soltero, yo estoy soltero. Normal. Ah, normal. No sabes cuántos hombres me toman en cuenta. Y tú ni siquiera me ves. Quédate soltero si tú quieres. soltero entonces, si no te importa, está bien. Yo me voy porque estás soltero. Ah, pues si yo estoy soltera, adivina qué. Tú estás soltero. De Lárgate. Estoy soltero. Estoy soltero. one wonder? Chosen few, new generation. Estoy soltero. Si te vas, no vuelvas a buscarme. Porque quizás se te haga tarde. Si te vas, no vuelvas a buscarme. ahora yo jangueo y me acostumbré hasta el soltero. Hasta el soltero. Ahora así y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero. A la que quiero. Ahora así y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero. soltero. Ahora más si Luis jangueo, me la vivo y me digo Cuando te fuiste por ti sufrí, buscaste encontró lo que no vi en mí. Pensé que sin ti no podía vivir, ahora mi p me hace feliz. Ahora estoy soltero, nadie me jode. Disco putero, y y que con los panas nos vamos de over. Fines de semana, noviembre, octubre. Ya yo no te quiero, por ti no voy a llorar, por nadie me muero. Y mejor que tú me tratas me cuero y la comparto con los compañeros. Yo te voy a pichar, ya yo no te quiero, yo voy a aprovechar. Ya que estoy soltero, me voy a tirar un par de No quiero el amor, me quita dinero. Y me acostumbré hasta el soltero soltero, soltero. Ahora vas y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero, a la que quiero. Ahora vas y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero. Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero, estoy soltero por ti, yo no voy a sufrir, yo no te perdí, fuiste tú la que perdió. Estoy mejor sin ti, me siento mejor así, mi corazón te olvidó. Ya tu tiempo pasó, ya no vuelvo a llamarte. Ya tu tiempo pasó, ya no eres importante. Estoy solo y qué pasó. Tengo gato en todas partes. Consigo otro cabrón. Que más nunca voy a eh, eh. tocarte. Porque tú no me quieres y yo te amo tanto, mi amor. Tú y yo no estamos juntos, baby. ¿Cómo que no? Claro que sí, tú eres mi hombre. La voy a matar a todas. Baby. Yo no somos nada, yo estoy soltero. Mejor me quedo soltero, así no cojo cuerno y a nadie se la pego. No tengo que decir cuándo salgo ni cuándo llego. Nadie me puede reclamar, yo soy libre. Cambiaste un gato por un tigre, tú te buscaste otro, pero viste que no tienen el mismo calibre. a buscarme, baby, porque quizás se te haga tarde. Si te vas, no vuelvas a buscarme. Porque ahora yo jangueo y me acostumbré a estar soltero. A soltero. soltero. Hombre, soltero. Mi corazón es de acero. No me llames, yo no te espero. Y si me pasa, Dios no me muero. Tengo culo, baby, haga house. We Califa de Amber Rose. Me la tiro de dos en dos, aunque después salgamos en expose. No me pise la valenciaga. Si me lo hiciste, la paga. Me ven con diferentes babies. Es el original era De tu coro, yo soy la para. Conmigo nadie se compara. Lo mido con la misma vara. Lo mancha una nunca se aclara. Y ahora yo estoy mejor sin ti. No sé qué carajo te vi. Tengo un culo en cada país, me la vivo, yo soy así. Sigo el dueño de los papeles, te di en todos los hoteles. No me han muerto, son no me vele, Hiciste que yo me revele. Y me acostumbré a estar soltero, hasta estar soltero. Ahora Ahora vacilo y jangueo, me la vivo y me tiro a la que quiero. Estoy soltero, estoy soltero. Estoy Yeah. Los duros trabajan con los duros, ¿qué? Durán de Go. Rewire. Hoy Wonder. Chosen Few. Chosen Few. New Generation. a New negocio? ok, pues te caigo allá ahora, está bien. Era boy que me metió con un party ahí. Todo el mundo de que llegó soltero. Soltero. Sí. Una pregunta, mi amor. Si tú y yo fuéramos solteros, ¿tú crees que hubiésemos tenido tantos éxitos así como... Dime tú. Para mí sí. Ajá. Bueno. <laughs> No, es mentira, mi amor. Tú sabes que tú y yo casados que prendemos. One si te vas, no vuelvas a buscarme.